book two ูเจ็ดสิบสอง sedamdeset i dva ต้องเนสโตมอร a t i ต้องมอร a ต i ดิฉันต้องส่งจดหมายยามอรัม poslati pismo ดิฉันต้องจ่ายค่าโรงแรม ja moram platiti hotel คุณต้องตื่นแต่เช้า ti moraš rano ustati คุณต้องทำงานมาก ti moraš puno raditi คุณต้องตรงเวลา ที่มอราชบิติทัชันทัชนาเขาต้องเติมน้ำมันออนมอรานาพูนิติเรเซอร์วอร์เขาต้องซ่อมรถออนมอราปอปราวิติอัลโตเขาต้องล้างรถ On mora oprati auto. เธอต้องซื้อของ Ona mora kupovati. เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Ona mora čistiti stan. เธอต้องซักเสื้อผ้า Ona mora prati veš. เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ Mi moramo odmah ići u školu เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ Mi moramo odmah ići na posao เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Mi moramo odmah ići lekaru พวกคุณต้องรอรถเมล์ Vi morate čekati autobus พวกคุณต้องรอรถไฟ Vi morate čekati voz พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Vi morate čekati taksi